для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа, подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. На другі дзень пад поўдзень стала вельмі параць. Калі сабраліся пад дубком і возам папалуднаваць, стары глушак прамовіў неспакойна. На сон хіляць нешта, Хеб дождж не прыгнало. Даганны голас яго дайшоў як бы здаля. Не дачула ўсяго яна. З мора, сон наваліліся на яе адразу і ў момант сцерлі ўсе гукі ўсе думкі. Але калі стары разбудзіў усіх, клопат зноў падвёў ганну да калыскі. Невясёлая, нямоцная сёння была нешта верачка. Яшчэ доўга да вечара, Поцямнела ўсё навокал, заваркутаў наводдаль гром. Глушак падняў усіх, прыбіраць хутчэй падсохлае сена, скапіць яго. Сярод шалёнага гону Ганна похабкам адбегла да іншых, кінулася к дубку, і грудзі занылі ад трывогі. Верачка была гарачнькая. Тварак цельца пачырванелі і дыхала часцей цяжэй, як бы змораная. Ганна сказала пра свой неспакой яўхіму. Той выцер пачарнелай са смяглай губы і зморана супакоіў. Духата! От, дыхае так, тут сам як не задыхнешся. Праўда, душна было вельмі. Аж млосна становілася ад задухі ў руках, у нагах, ва ўсім чулася слабасць. З вялікім намаганнем падымала насілкі з сенам, цераз сілу цягнулася да капы. Але да чушцы не стала лягчэй, калі па ўсім балоце, гнучы лозы і гонячы жмуткі сена, пайшоў свежы вецер. Стала лепш здаравей, а верачка — усё млела і хапалася дыхаць. Не палягчэла ёй, не астыла малаю ўвечары. Лопік зрабіўся яшчэ гарачэйшы, а грудка і ножкі гарэлі. Прастудзілася ці што? У голасе старога глушака Ганні пачуўся папрок, не ўберагла. Далей папіць малой чваровага настою, і неўзабаве ва ўсім глушаковым табары чуліся сапення ды храп. Даўжэй другіх не лажыўся хадзіў каляганны, што гнулася пры калысцы сцяпан. Але змора нарэшце ўзяла яго. Не спала, хілілася над калыскай, услухоўвалася, як малая дыхае, асцярожна дакраналася да лобіка, усё хацела пачуць, што гарачыня ў верачцы ападае укрывала, затульвала с собой от ветру. А ветер был неспокойный, холодный, як крынічную водою обливаў шию. Пришлось устягнуть на себе навод постилку. Амаль увесь час недобро, тревожно шумел дуб. Пахло навальницею. Thank you. Чаканне на вальніцы таміла душу. Зіхала і грымела ўсё наводдаль, нібы на вальніцы хацелася больш памучыць яшчэ падыходзячы. Няхутка набліжаліся бліскавіцы. Паволі раслі мацнелі грамы і ўсё ж падступаліся, гразіліся. Вось ужо сталі заходзіць збоку, як бы акружаць, Вецер таксама нібы цешыўся людскім неспакоем, то ўціхаў на хвіліну, то налятаў з новым шалам, біў вільгацю і холадам. Старыя даўно не спалі, гнуліся, побач з ганную хрысціліся на кожны бляск, на кожную грымоту на вальніцы. У водблізку маланак верачын тварак здаваўся белым белым без крывіначкі. Ну, ты не бойся, это ля катаецца. Іля прарок, тулела малую ласкава і трывожна шаптала ёй Ганна. А ён добры, Ён малых не чапае, Ён толькі здаецца такі страшны, а на праўду ён добры, добры. І ў громе чула, як цяжка, як часта дыхае верачка, хоць словам, хоць чым-небудзь хацела памагчы малой. Ужо блізка да раніцы прарваўся загул вакол дождж, спорны, нядоўгі. А калі ж ён сціг, бліскавіцы грымелі далёка. Раніцай усё паравала. Усё балота было як у дыме, прасветленым сонечнай яснасцю. Бліжала зоркамі раса на траве. Усё, здаецца, зіхтела і зычыла радасць. Дзень ішоў пагодны. У сонечнай весялосці глушакі хутка як бы забылі пра бяду. Косы Сцяпана і Яўхіму ядаліся ў мокрую траву са смакам, Глушачыка і халімон нібы памаладзелы, разварушвалі, разварушвалі копы і пераварочвалі рады. Стары, сухенькі, метуслівы, хапаўся сам і падганяў іншых. Усё баяўся упусціць час, бошкаў, каб пратрымалася надвор'я. А ў ганны граблі валіліся з рук. Распора скідала іх стомленая важкай ад бяссонні і трывогі, прыставала да дубка да калыскі ўсё чакала што верачцы мо палягчэе але дачушцы было горшы горш яна дыхала часцей цяжэй задыхалася падышоў пастаяў са спачуваннем каля ганны каля малой сцяпанты не сказаў нічога, толькі ўздыхнуў і зноў патупаў да воза, падняў беклагу напіцца. Падбегла пабедавала старая, але праз хвіліну кінулася да грабель, баючыся трапіць на халімона ў гнеў. Падышоў быў і на момант яўхім. І Ганна чакала, што ён падтрымае неяк параіць што-небудзь. Ён так патрэбны быў ёй цяпер як былі цяпер патрэбны добрыя словы яго падтрым калі я ўхім адно прамовіў перахварэе здаравей будзе поўнай адзінокасці і непадзеленай трывогі Ганна раптам кінулася да сваіх калі бацьку уткнуўшы касёў купіну узмакрылы на грудзях і пад пахамі сарочцы стаў побач яна пачула сябе малою бездапаможную ледзь утрымалася каб не заплакаць але не заплакала з дзіцячай надзеі давер'ем павяла мачыху да верачкі. Абы гарлавой не было, сказала мачыха куліна, прыгледзеўшыся да малой, якая ж роцік раскрыла, хапаючыся дыхаць. Яна як бы нават пашкадавала Ганну. У гэты момант Ганна чула ёй і сваю добрую шчырую маці. У горы яна раптам сталі блізкімі і роднымі. Бацька параіў Ганне, Ну, як не палягчэе, трэба ехаць па знахарку. У Юравічы трэба, адгукнуўся Андрэй Руды, спрактыкавана зазіраючы пад полах. Ніхто не заўважыў, калі ён падышоў, і ніхто не ведаў, як ён мог дачуцца, што тут можа спатрэбіцца яго парада, але ніхто і не здзівіўся таму, што ён тут і што ён раіць. Ці многа было ў куранях спраў без Андрэевых парад. У Юравічы, паўтарыў Андрэй руды павучальна. Доктор Янушкевіч там є такі, та сказаць свяціла на ўвесь свет у мозыры знаюць. Можна іх доктару, згадзіўся бацька. Коні ў Яўхіма добрый умэнт занясуць і ў Юравічы. Занясуць та занясуць, пакруціла з нейкай загадкай мачыха. А толькі ці на добро, знахарка, вось гэта дело пэўнае, усякі знае темнота, темнота наша, выдумляем чорт знает што. Андрей стаў гарачыцца і горача сказаў Ганне: «Едь, не сумнявайся да доктара хутчэй, ад любой хваробы ў раз вылічыць, толькі следовательно, чтоб не позна прыехала, глядзі. Стары глушак, які таксама падышоў і слухаў, адгукнуўся строга: « Не апознімся, калі трэба будзе было чуваць стары ледзь хаваў злосць на рудога прыпёрся настаўнік галапузы уткнуў свой нос і на чарнушка выглядзеў не вельмі кабветліва і ганны быў таксама недовольны сама робіць не робіць ды яшчэ ўсякіх падказчыкаў водзіць і чарнушкі і руды чуючы гэту глушаковую непрыхільнасць хутка пачалі моўчкі няёмка разыходзіцца але ганна не паддалася вяленню старога, як бы нават і не лічыла вяленне гэтае вартам увагі. Жыла толькі сваёй трывогю, якая была вышэй за ўсё, адна меркавала і загадвала, што ж ёй рабіць. Ганна паспрабавала накарміць малую, але тая грудзей не ўзяла. Захінуўшы полах, поўнічыся неспакоем рашучая Ганна падалася не да грабеля да яўхіма, што зацята вымахваў перад сабой касою. Стала перад ім колючы сухімі нядобрымі вачыма, выціснула, як бы патрабавала. Гарлянка можа ў яе. Яўхім стомлена павёў плячыма, перагнуўся трохі назад, хацеў разварушыць здзірвянелую спіну. А, то яшчэ выдумаеш. Пабачыў бы ты, якая яна адказала Ганна. Ну бачыў ужо, няма ў яе ніякай гарлянкі. Ну застудзілася, потная, от і ўся гарлянка, адказаў Яўхім. Яна задыхаецца, сказала Ганна. Ну прастудзілася, от і дыхае так. Ён правёў рукой па касе, сцёр прыліплыя мокрыя травінкі. І яму, бачыла Ганна, хацелася кончыць гэтую гаворку, але яна як загадала к доктару у юравічы трэба павесці там е кажуць добры доктар ну трэба дак трэба раптам згадзіўся яўхім але тут жа павёў позіркам у бок старога і дадаў ну падажджэм толькі да вечара чаго ждаць яўхім мы спознімся падажджэм цвёрда адказаў яўхім пабачым Яўхім апусціў касу ў траву, як бы даў знак, што гаворка скончана. Няма калі тут растрэскаваць попусту. Вечарам да чушцы не было лягчэй. І калі пасёрбалі баршчу ў поцемку, Яўхім сказаў старому, што трэба нешта рабіць, Сцяпан адразу хапіўся за яўхімавы словы, заявіў, што трэба зараз жа ў Юравічы ці ў загалле. У Юравічы ў загалля стары з крэктам падняўся і кінуў нелагодна з папрокам. Сенаунь гніе. Да ранку ж можна вярнуцца, сказаў Сцяпан. Вернеся, пусцяць яны, адказаў стары глушак. Месяц потом держать будут, ды скажут ще, одну малую не можем, матку яе треба, чтоб доглядала, а матцы скажут, возить триести, кажен день. Не скажут, раптом отказала Ганна. Я обыдуся, коли на тое. Ну, я могу сбегать, отказал Степан. Дорога недалекая. Батька нават не зернул на его. Обыдись. У старога ўсё расло раздражненне. Это ты цяпер гаворыш, абыдзіся, А пасядзіш, выгулейся. Дзе это я выгульвацца буду, адказала яму Ганна. Што вы гаворыце? Знаю, што кажу, адказаў стары глушак. Дзе дзе буду? Ведама дзе? Там куды весці просіш. Куды ехаць саветуюць гэтыя саветчыкі ўсякія. Божа мой! Ці вы не бачыце нічога? Ганну брала роспач. Вішнёвыя вочы сталі вільготныя, са страхам з горам выпаліла. Ці вам усё адно, што з ёй будзе? Ета табе ўсё адно ўскіпеў глушак. Ось прыдбаў нявестку на сваю галаву. Ета ты не бачыш нічога. Яна ж задыхаецца са ўсім, Трацячы рэшткі надзеі, што стары злітуецца, крыкнула Ганна. Не задыхнецца. Вы ўсё як знаеце загадзя, запярэчыў Сцяпан. Отже, дзіцятка нема таго, каб шанаваць, падтрымліваць бацьку, таксама на бацьку кінуцца рад, адказаў стары глушак. Я знаю, злосна зіркнуў на Сцяпана стары. Ён тут жа стрымаў сябе з годнасцю і мудрасцю чалавека, які ведае, як усё павінна ісці, і прасіпеў: «Бог захоча, дак будзе жыць. А як не ўпадабаецца Богу, то ніякі доктар не паможа. Халімон стаў мармытаць малітву, хрысціцца. Ганна, слухаючы гэта мармытанне, падумала са злосцю, Малітва адна пэўна, каб пагода добрая была заўтра. Ганна знарок не глядзела на Яўхіма, які, апіраючыся аб калёса паблізка ў цыгаркую, паліла яе крыўда на яго. Ну хоць бы словам адгукнуўся, хоць бы падтрымаў. Цяжка было загаварыць з ім, але ж усё ж яна не вытрывала. А ты? Ты што ж маўчыш? Ці табе это? Абы што? Ён не спяшаўся адказваць. Агеньчык цыгаркі зазырчаў і раз, і другі, перш чым ён загаварыў спакойна, роўна, як зменшую. А я не люблю плясці попусту, адказаў ён дачка памірае, а табе ўсё попусту спытала яго Ганна. Цыгарка зноў зазырчала, перш чым ён прамовіў: Не памірае і не памрэ. Няма чаго тут трэсціся, кідацца на ўсіх. На вас кінешся. Вельмі вы заварушыцеся, вам абы сена не папрэло. Ганна загаварыла парывісты рашуча, А я адна пайду. На руках понясу. І не трэба мне нічога вашага. Ніякіх вашых клункаў не трэба. Пляцеш нема ведама што. Яўхім недовольны кінуў цыгарку і плюнуў. Ужо чорт знай, чаго ўбіла ў галаву сабе загадзя, ўжо малою ў магілу кладзе. А вам і страху мала. Вам аб адном страх, душачыся слязамі, Напала зноў Ганна на Яўхіма, не скончыла. Глушак стары перапыніў малітву і загадаў люта: «Ціха ты, Не бачыш, малюся я. Ён помаўчаў і прасіпеў разгублена. Узбіла са ўсім паганка і закрычаў: «Воля багата ўзяла. Аге! Багато! — адказала Ганна. У вас возьмеш яе як гаворыш са мной глушак бы ўжо здавалася гатоў кінуцца на яе з кулакамі і яна адказала зацята а вось так як і вы са мною ён можа і кінуўся калі б за ганну не ўступіўся сцяпан гнеў старога глушака пайшоў у другім кірунку зноў гэта смаркачу такая нос свой куды не трэба і ў той жа момант Халімон учуў нядобрае яўхімава маўчанне. Чорт яго ведае, што выкіне гэты, толькі крані яго жонку. І тут халімоніха уперлася ў грудзі старога, пачала вярсці штосьці супакойлівае, прымірэнчае, і глушак адно злосна ўпікнуў яўхіма, прывёў дабро ў хату, прыдбаў роднаму бацьку. Усе перамаўчалі яму. Не далі Ганні пайсці з малой. Яўхім сілком адарваў яе ад калыскі, стаў на дарозе. Яна бачыла не пусціць да дзіцяці, не дасць ён верачкі. Зразу ж за ім халімоніха насела на Ганну з угаворамі, з папрокамі, выдумала перціся сярод ночы ў такую далеч, цераз лясы, цераз балоты — то ж каб да захарахі знахаркі здайсці а гэта пра загалле ці юравічы казаць няма шток ночы цэлы мала ісці і дужаму дзіцяці дарога такая пакута як жа можна рызыкаваць хворанькай якой у калысцы нядобра куды ісці Ганна ведала старая гаворыць праўду і ўсё ж не ўседзела б Ганна страшна ісці ў дарогу але яшчэ страшней сядзець вось так склаўшы руки глядзець як марнее гіне на вачах яе малая там у цёмнай далёкай дарозе хоць рызыка затое ж недзе за ёй надзея па лёгка верачцы паратунак не паглядзела б ганна ні на што панесла б беражліва дачушку да гэтай надзеі каб я ўхім не заявіў што калі да ранку верачцы не стане лепш возьме коней і завязе сам, хоць к Захарысе, хоць у Юравічы. Усё ноч Ганна не шчыняла вачэй над калыскай. Некалькі разоў давала верачцы грудзей, але тая не брала. Ганна душила страх, старалася не траціць спадзяванку, што вось-вось бяда пачне цішэць, перастане дачушка гарэць, кідацца і задыхацца. І баялася бяды, не верыла ў яе, у жорсткасць, бязлітаснасць лёсу не хацела верыць, не магла, што можа здарыцца нешта страшнае і ад адной думкі, пры якой ўсё халадзела усярэдзіне не чуючы ніадкуль падмогі, вымушаная сядзець, чакаць, што ж прысудзіць ёй лёс, Увесь пала нямелы ад страху з трывожную партай надзеі душы аддавала Ганна малітве. Зараз усё залежала ад Бога, ад яго літасці, ад яго чуласці. Калі Ганна малілася, то думала пра Бога і цешыла сябе, што ён усімагутны, справядлівы, Ён заступіцца, Ён не дасць у крыўду, Не можаш быць, каб ён не зжаліўся, каб адабраў у яе самае дарагое, адзінае, што яна мае і чым толькі жыве. якіх ласкавых слоў не нагаварыла яна малою гэту на ўсё жыццё поўную ноч і бадзёрыла і абнадзеявала і абяцала ну вось яшчэ трошачки поцярпі ужо небагата асталося хутка будзе раніца хутка будзе добра прасіла маліла у роспачы хілілася над дачушкой якая ўсё хрыпела і ўсё задыхалася а Ганна зноў і зноў давала малой грудзе і ўсё не траціла надзеі, што возьме нап'е падужая верачка. Але дачушка не брала, не піла, і ніколі ў жыцці не было ў Ганны такога гора і такой любасці і такой прагі аддаць усю сябе другому, каб толькі яму хоць трошачкі, палягчэла. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, подых навальніцы. Выканаўца артыстка Ліка Пташук.